Awit, Kabanata 136 Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Itong kalangitan kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kalaliman. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Nilikha ang araw upang sa maghapon ay siyang tumanglaw. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. At kanyang nilikhang pananglaw kong gabi, bituin at buwan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Mula sa Ehipto, kanyang inilabas ang bayang hinirang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang ginamit niya'y mga kamay, niyang makapangyarihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang dagat na pula, kanyang inutusan at nahati naman. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ngunit nilunod niya itong faraon at hukbong sandatahan pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Nang mailabas na'y siya ang kasama habang nasa ilang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Pinagpapatay niya yaong mga haring may kapangyarihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman maging mga haring bantog, noong una ay kanyang pinatay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Siya ang pumatay sa Haring Amoreyo, ang Haring Sisihon. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Siya rin ang pumatay sa bantog na si Og, ang hari ng Bashan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang lupain nila'y ipinamahagi sa kanyang hinirang. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ipinamahagi niya sa Israel, bayang minamahal, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Di niya nilimot nang tayo'y malupig ng mga kaaway. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Pinalaya tayo nang tayo'y masakop ng mga kalaban. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Lahat ng pagkain ng tao at hayop, siyang nagbibigay. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman.